بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في الله كتاب الشكر kepada الله عز وجل Jal Yang masih memberikan taufik masih memberikan kemampuan dan kemauan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita kemudian uh, sebelumnya Anak pribadi datang untuk mengambil faedah Untuk belajar Tapi Qadar Allah Sebagian ikhwah meminta anak memberikan juga Faedah Bersamaan di tengah-tengah antum Ada para asatidah Ustaz Muallim, Ustaz Askari Dan juga sebelumnya Syekh أبو مالك المشعري فعندكم ما يكفي وزيادة pada kalian ada yang sudah mencukupi dan bahkan lebih tapi lah bas kita anggap muzakara kita mengulang usyai ila kurira yataqarrar sesuatu yang diulang insyaallah itu lebih kuat dan lebih mudah diingat dan menancap pada benak seorang muslim. Kemudian ikhwah fillah eh, pembahasannya mungkin sudah antum baca semua dan tahu itu pembahasan tentang mana Islam itu Islam itu adalah menerima dan berserah diri dan insyaallah pembahasan ini ma'ruf di tengah-tengah antum tapi lah bas kita mengulang fala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita atau menambahkan kepada kita ilmu yang belum kita ketahui dan Allah memberikan manfaat dengan apa yang telah kita pelajari dari agama kita. Tabi khuani fillah, berbicara tentang islam berarti berbicara tentang agama kita. Namun yang menjadi perhatian pada pembahasan ini adalah definisi Islam. Banyak di antara manusia ayuhal ikhwa yaqulu lafzan dia mengucapkan lafaz atau mengucapkan sebuah kalimat dan dia tidak mengetahui dengan pasti makna dari apa yang telah dia ucapkan bahkan lafaz tersebut terkadang sering diulang oleh manusia itu sendiri dan ini banyak kita dapati di tengah-tengah manusia dan terlebih khusus kaum muslimin di antaranya lafaz Islam kalau kita bertanya kepada sebagian kaum muslimin apa makna Islam? Fa mungkin dari sepuluh yang bisa menjawab dengan benar lima. Libu'dihim an ta'allum karena jauhnya mereka dari mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat yang sering Allah ulang Allah ingatkan Nabi SAW dalam Al-Quran adalah nikmat ta'allum. Nikmat mempelajari agama ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi alaihi salatu wassalam wa'allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima dan dia Allah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui dan keutamaan Allah azza wa jalla atas itu sangatlah besar dan sangatlah mulia Allah sebutkan keutamaan Allah setelah Allah sebutkan ta'limillah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Alakul banyak di antara kaum muslimin tidak mengetahui makna al-Islam dengan dengan pengetahuan dengan pemahaman yang benar. Padahal kita tahu dan sering kita ulang Alkitab wa Sunnah ala fahmi salaf. Al-Quran dan As-Sunnah al berdasarkan pemahaman salaf dan itu sering diulang oleh para ulama perkara yang ketiga dengan pemahaman salaf. Kenapa? Karena ketika salah memahami maka akan salah dalam mengamalkan dan mempraktekan Oleh karena itu kita dapati kaum muslimin yang dalam akidah mereka menisbatkan diri kepada al-Imam Abu Hasan al Ashari tatkala Toko-toko Ash'ariyah mereka keliru dalam mentafsirkan, memberikan nama laf, makna pada lafad Allah Azza wa Jalla. Lafzul ilah. Tatkala mereka keliru sehingga melahirkan pemahaman yang salah terhadap syahada la ilaha illallah. Itu menyeret para pengikut Ash'ariyah yang mereka menisbatkan diri. Ya, ketika mereka terjatuh pada kesyirikan mereka tidak sadar bahwasanya itu adalah syirkun billah subhanahu wa ta'ala karena salah dari dalam memahami makna lafz al-ilah lafz Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula kaum muslimin tadi banyak di antara mereka yang tidak mengetahui apa itu Islam makna al-Islam itu sendiri wa ta'riful Islam sudah sering antum dengar sering antum baca huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك واهله yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid mentauhidkan Allah azza wa jalla dan tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah wa azza wa jal wal bara'ah dan berlepas diri menjauhkan diri dari praktek kesyirikan dan juga orang-orang yang mereka itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muslim walaupun dia mentauhidkan Allah walaupun dia tunduk taat kepada Allah Azza wa Jalla tapi perkara yang ketiga dia tidak berlepas diri dari kesyirikan dan tidak membenci kesyirikan dan ahlu syirk wa kufur maka hada laysa bimumin yang seperti ini tidak dikatakan seorang muslim labud harus terwujudkan padanya tiga perkara tersebut yuwahidullah mentauhidkan Allah yuti'uhu mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan berlepas diri dari asyirka wa ahla Allah subhanahu wa ta'ala ayuhul ikhwa dalam Al-Quran memerintahkan para nabi عليهم الصلاة والسلام نبي الله إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لله رب العالمين إبراهيم أبو الأنبياء diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala aslim berserah dirilah kamu kepada Allah azza wajal dan Ibrahim langsung tunduk aslamtu lillah saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala Demikian pula Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin dan saya adalah orang pertama yang berserah diri kepada Allah jalla wa ala kata para ulama tafsir yaitu orang pertama yang menyerahkan diri kepada Allah dari umat ini yakni ummatul Islam. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Rusul, Abul Mursalin, Ibrahim dan kepada afdalur rusul, rasul yang paling mulia Muhammad alaihi salatu wasalam. Demikian pula Allah perintahkan manusia secara umum wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah dan kembalilah kalian kepada Rob kalian dan berserah dirilah kepadanya. Berserah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ayuhal ikhwa menyerahkan diri kepada ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang kauni ataupun yang syar'i. Menyerahkan diri kepada Allah kepada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Entah hukum dini hukum agama Allah Azza wa Jal ataupun hukum kauni hukum kauni Allah kepada takdir Allah Azza wa Jalla yang baik dan yang buruk para anbiya para nabi mereka tunduk kepada perintah Allah demikian pula kaum mukminin mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala adapun kafir atau غير موفق yang tidak diberikan taufik oleh Allah maka mereka enggan mereka tidak mau istislam tidak mau menerima dan mereka tidak mau tunduk kepada hukum syar'i ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang syar'i tapi ayuhal ikhwah mereka tidak akan mampu mereka tidak akan mampu untuk keluar tidak akan mampu untuk tidak menyerahkan diri mereka kepada Allah pada hukum kauni oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan manusia, afa ghayra dinillahi yabghun? Apakah mereka ingin mencari selain Islam? Yani apakah mereka tidak mau menyerahkan diri mereka kepada hukum-hukum syar'i yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Padahal mereka yang tidak mau menyerahkan diri kepada hukum Allah yang syar'i mereka tidak akan mungkin bisa keluar pasti mereka akan berserah diri juga kepada Allah pada hukum kauni tau'an dalam keadaan mereka senang mereka rela mereka rida atau karhan atau mereka dalam keadaan membenci al-kafir al-mujrim ayyuhal ikhwah. bagaimanapun dia membenci hukum kauni Allah dia tetap akan sakit dia tetap akan sakit Bagaimanapun dia ingin membahagia, membahagiakan dirinya Dia tetap akan bersedih Bagaimanapun dia berusaha untuk tertawa Terkadang tertawanya adalah ungkapan dari sebuah kesedihan Dia mayakhruj Intakunu ta'alamuna fa'innahum ya'alamuna kama ta'lamun Kalian luka, mereka pun luka Kalian sakit, mereka pun sakit tapi mereka tidak mau tunduk kepada hukum syar'i dan semuanya akan kembali kepada Allah Jalla wa Ala wa ilaihi yurja'un. Kemudian ayuhal ikhwa di sini akan ana bacakan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah tentang hakikat daripada al-istislam. Hakikat daripada berserah diri dan e, menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan akan ana sebutkan, kita sebutkan atau kita melihat contoh-contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga contoh yang ada dalam hadis Nabi alaihi wasallam tentang bentuk penyerahan diri yang dilakukan oleh para sahabat al-mukminin dan ketidak istislam entah itu dari kalangan Yahudi kalangan kufar Arab ya dan orang-orang yang mereka memusuhi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam Yaqulu al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salihin kalau yang ingin lihat masdarnya Qala Ibn al-Qayyim i'lam anna taslima huwa khulasun min syubhatin tu'aridul khabar bahwasanya menerima dan atau berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla adalah bebas atau bersih daripada syubhat yang dia itu menentang berita yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang dia itu ayyuhal ikhwa datang khabar ma yaqbal. Dia tidak menerima. Li syubha fi ra'sihi Ya, seperti misalkan saat Allah Subhanahu wa taala turunkan adzalika khairun nuzulan am syajaratiz zaqum? Apakah diafa perjamuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga itu lebih baik ataukah pohon zaqum? Maka sebagian kufar wa aras dan disebutkan oleh para ulama tafsir adalah Abu Jahal Kata Allah Azza wa Jalla inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Kami jadikan syajaratuz zakum pohon zakum itu adalah fitnah, ujian bagi orang-orang yang zalim. Kata mereka, bagaimana mungkin dalam api akan tumbuh pohon? Jadi firasi syubhah dalam pikirannya itu ada syubhat yang menyebabkan dia menolak khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Azza wa Jalla menjawab mereka inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin innaha syajaratun takhruju min aslil jahim. Pohon yang dia keluar ya, tumbuh di dalam neraka Allah Azza wa Jalla dan gizanya bahan makanannya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah bantah mereka. Allah mampu melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Tidak ada yang mustahil. Jangankan pohon ada hewan yang Allah Subhanahu wa taala cipta tidak dibakar oleh oleh api. Ini bentuk subha yang dengannya dia yu'arid al-khabar. Atau syahwa tu'aridul amra atau keinginan jiwa yang dia itu menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau iradah atau kehendak tu'aridul ikhlas yang dia itu menentang ikhlas atau i'tiradun tu'aridul qadar wa syar'a atau sebuah i'tirad yang dia itu menentang takdir dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala wa sahibu hadat takhallus dan orang yang dia itu bersih dari perkara-perkara ini dari syubhat dari khabar dari syubhat dari syahwah dari iradah yang itu menentang syariat Allah Subhanahu wa taala huwa sahibul qalbus salim dia adalah pemilik hati yang yang selamat yang bersih alladzi la yanju yaumal qiyamah illa man atallahu man atallaha bihi yang mana tidak akan selamat nanti di hari kiamat kelak kecuali orang-orang yang mereka datang kepada Allah biqalbin salim dengan membawa hati yang salim, hati yang bersih dan hati yang selamat. Kemudian beliau juga berkata, "Wa illatut taslim dan berserah diri kepada Allah ayyuhal ikhwa, kepada takdir yang kauni, kepada takdir yang syar'i, dia mempunyai illah. Jadi ada satu perkara yang itu bisa merusak al-istislamu lillah." berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau hiya alla yakuna taslimuhu sadiran an mahdir ridha wal ikhtiyar bal yashubuhu kurhun wa inqibadun فيسلم على نوع إغماض فهذه علة التسليم المؤثرة فاجتهد في الخلاص منها kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah perkara ini yang merusak ibadatul taslim berserah diri kepada Allah yaitu berserah dirinya seseorang itu tidak keluar dari mahdur ridha kerelaan yang murni dan sempurna dan ketundukan dia berserah diri itu bukan karena pilihan dia tapi dia berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla yashubuhu kurhun wa dalam hatinya itu ada ada sesuatu. Ya ini dia semacam kalau mungkin mudahnya terpaksa. Karena tidak ada pilihan lain, ya sudah terpaksa begitu. Kata Imam Ibn qayyim rahimahullah, "Fahadhi 'illatut taslimil mu'assirah." Ini adalah penyakit yang bisa merusak al-Islam. Bisa merusak apa? Al-Islam. Maka bersungguh-sungguhlah kamu untuk membersihkan diri dari perkara ini. Oleh karena itu ayuhal ikhwa Allah Subhanahu wa taala penyakit ini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat dalam Al-Qur'an Allah turunkan mengingatkan kaum mu'minin fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslimah Jadi mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikan Muhammad itu sebagai hakim. Apa yang datang dari Muhammad alaihi wasallam diterima tanpa ada haraj, tanpa ada keberatan dalam jiwa. Haram ditinggalkan, wajib diamalkan. Dan keputusan Muhammad alaihi wasallam fi kulli syai harus diterima yusallimu taslima Allah menegaskan dengan masdar yusallimu taslima masdar untuk menegaskan kondisi al-mu'min yang dia itu benar-benar beriman kepada Allah betul-betul menerima dan berserah diri kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala walaupun terkadang akal ini tidak mampu ya sebagian orang ayuhal ikhwa dia yukhalid al umur dia mencampur adukan antara permasalahan permasalahan yang akal itu tidak sampai dan permasalahan yang yang dia itu ghairu ma'qul, enggak masuk akal. Dua perkara yang beda dicampurkan olehnya. Jadi maksudnya terkadang hukum atau sebuah perintah, sebuah larangan dari Nabi alaihi wasallam al-aql ma yaqdir ta'qulah. Akal ini tidak mampu untuk mengetahui hikmah dari keputusan tersebut dari hukum itu. Entah itu hukum agama atau hukum takdir masaib musibah yang menimpa kita. Makanya fi sahih di antara sahih di dalam uh, sahih Bukhari dan sahih Muslim para sahabat mengajarkan kita bagaimana mereka yusallimu taslima. Mereka menerima hukum dan keputusan Allah Subhanahu wa taala kaunan wa syar'an. Entah itu keputusan yang dia kauni atau keputusan apa? Syar'i. I dan adamul istislamul kamil tidak berserah diri secara sempurna itu bukan manhajus salaf bukannya manhaj para salaf dan manhaj para sahabat bahkan itu adalah manhajnya orang-orang yang menyimpang dari manhajun nubuah al-imam al-bukhari dan muslim meriwayatkan dari muadz bin ibn tu Abdullah antum sering mendengar insyaallah hadisnya kata muadz sa'altu aisyah saya bertanya kepada aisyah radhiyallahu anha ما بال إهدانا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ada apa dengan kita maksudnya ini apa alasannya wanita yang haid kalau dia haid diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan mengqadha apa salat dia sa'ilah dia bertanya kepada Aisyah apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah tidak menjawab begini dan begitu alasannya ini alasannya kada alasannya ini alasan tidak dijawab oleh Aisyah seperti itu. Tidak dijawab sesuai dengan keinginannya Muadzah bintu Abdullah eh, eh, rahimahullah. Tapi kata Aisyah, "Aharuriyatun anti? Apakah kamu ini seorang wanita khawarij?" Jadi menjawab dalam bentuk pertanyaan untuk mendidik saja ini bukan manhajnya sahabat Allah alaihim ajma'in. Mu'adz menjawab lastu bi haruriyah nisailah. Saya saya bukan haruriyah, saya bertanya. Jadi kondisi ini ayuhal ikhwah bukan mu'aradah, bukan menentang atau tidak menerima, tapi dia bertanya. Hanya saja Aisyah ingin menjauhkan Mu'adz dan itu muridnya Aisyah radhiyallahu anha dari manhaj dan tariqah metode ahlul bidah yang mereka eh, menyelisih matahari salaf fit tadayun dalam beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala Aisyah mendidik supaya jangan walaupun dia tidak memberikan hukum pasti bahwasanya imu'adah aharuriyah kerana dia tahu ini leysa biharuriyah tapi ini mengajarkan kepada mu'adah dan kepada orang yang membaca riwayat ini agar mereka menerima dan dia ma yudkhilul aql la yadribul mathal fi dinillah Jangan menggunakan akal untuk apa? Untuk menentang syar Allah dan keputusan Allah Azza wa Jal. Kata Aisyah, Aharuriyatun anti, apakah kamu seorang haruriyah? Kata dia, Lestu biharuriyah, lakin nisa'ilah. Saya bertanya, apa kata Aisyah? Hakada kunna nu'mar. Seperti ini kami diperintah. Maksudnya kalau datang perintah, ya, amalkan. Tidak Tidak usah bertanya. Perintah amalkan Tapi ingat ini Allah dan Rasul ya Kalau syekh sama ustaz tanya dulu dalilnya Jangan kalau sudah syekh berkata titik Yang enggak bersama syekh menyimpang Lah Bertanya lah Khusus Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam ijma wa ma fi ma'nahuma bidalilin jami' Allah berfirman wa ma kana li mu'minin wa la mu'mina idza qada Allah wa rasuluhu amran Ayakun lahumul khiyaratu min amrin kalau Allah dan rasulnya putuskan maka tidak ada pilihan lain kalau manusia biasa kullun yuqbal wa yurad bisa diterima bisa bisa ditolak ala kull ayyuhal ikhwa aisyah radhiyallahu anha menjawab hakadha kunna nu'mar seperti ini kami diperintah sudah amalkan haram ya tinggalkan haram wajib ya amalkan wajib dan itu manhajnya para sahabat Ridwan Allah alaihim ajma'in. Berbeda dengan selain para sahabat, entah itu umat mutakaddimah umat-umat yang telah berlalu ataukah umat yang mereka menisbatkan diri kepada Islam. Dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Bani Israel. Ketika Musa berkata ya kaum, qaum idkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin Allah baru selamatkan Bani Israel ini diselamatkan mereka baru saja lihat kudrat Allah kemampuan Allah laut Allah belah menjadi apa belas kering mereka lewat di bawahnya di dalamnya sampai di tepian mereka balik begini lihat Firaun dengan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Allah Musa perintahkan mereka Udkhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum. Masuk itu Baitul Maqdis. Kan laut Jaziratul Arab ini apa? Benua Afrika, tengahnya laut merah. Diselamatkan ke sini sampai di tepian kata Nabi Allah Musa masuk Baitul Maqdis. Apa kata mereka? Inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha tayakhruju minha. Di Baitul Maqdis yang mana dahulunya mereka itu tinggal kakek-kakek mereka tinggal di Baitul Maqdis. Nabi Allah Yaqub itu Israel. Keturunannya Banu Israel. Di zaman Nabi Allah Yusuf alaihissalam, anaknya Yakub, antum sudah sering baca kisahnya. Pindah ke Mesir. Setelah itu diutus Nabi Allah Musa dikeluarkan diselamatkan dari cengkeraman dan penjajahan Firaun diselamatkan kembali ke apa? Ke kampung bapak mereka, nenek moyang mereka Nabi Allah Yakub. Kemudian diperintahkan oleh Allah udhulul ardal muqaddasah Kata mereka inna fiha qauman jabbarin. Di dalamnya ada kaum ada orang-orang yang mereka itu besar dalam cerita Israiliyat ya. Itu saking besarnya Banu Is, apa namanya? kaum Jabbarin ini ada Musa alaihi satu salam kirim utusan 12 orang. Pas kelihatan oleh kaum Jabbarin itu diambil masukkan ke dalam 12 dimasukkan ke sini. Ayuhal ikhwah kalau secara akal kita kef 12 masuk di sini lawan ghairu ma'kul menurut menurut dia ini enggak masuk akal. Kef kita diperintahkan masuk musir kaum Jabbarin. Akhirnya akal tadi yu'aridul amra. Dia menentang apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal besarnya orang yang masuk ke sini sama besar gajah lawan semut menang mana? Iya kan? Kalau antum senting-senting begini semut lawan gajah yang menang apa? Semut. Tapi karena al-hawa, syahwa, wal-aql, wa adamul istislam tidak mau menerima hukum keputusan dan berserah diri kepada Allah Jalla wa Ala ja'alahu yu'arid menjadikan dia apa menentang Allah Subhanahu wa taala inna fiha qauman jabbarin dinasihati oleh dua orang soleh dari kaumnya dikatakan bahwasanya di antaranya dua orang soleh Nabi Allah Yusa yang ketika meninggal Musa dia diangkat oleh Allah menjadi apa menjadi nabi tetap saja enggak mau Bahkan kata mereka kepada Musa, "Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun." Kata mereka, "Sudah Musa, kamu sama Tuhanmu berperang saja. Nanti kita tunggu di sini." Coba lihat. Kita tunggu kalau kalian menang kita masuk, kalau enggak ya sudah Musa mati, selesai. Antum lihat adamul istislam, tidak menerima dan berserah diri kepada hukum Allah. Padahal itu bukan perkara yang dia ghairu ma'qul. Ma dia bahkan makul. Kemenangan itu bukan cuma karena besar atau banyak. Tapi kemenangan itu karena ada yang menolong. Dan kekalahan itu bukan karena kita lemah atau kecil. Tapi karena yang menjaga, yang menolong itu pergi meninggalkan kita. Jadi akal tadi wa syahwa menjadikan mereka yu'arid. Amrullahi subhanahu wa ta'ala. Malah mereka mengatakan, Idhab anta warubbuka faqatilah. Inna hahuna qaidun. Pergi saja kamu sama Tuhanmu berperang. Ya. Nanti kita tunggu di sini. Padahal mereka baru saja lihat. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membelah lautan. Ini baru melihat ini. Baru merasakan. Baru merasakan. Baru diselamatkan. Musuh mereka Fir'aun dihancurkan. Mereka lihat. Belum belum belum lepas dari ingatan mereka. Generasi itu masih ada. Tapi mereka begitu cepatnya hawa nafsu dan al-akal tadi, al-akal yang dia itu kod fasud setelah rusak menjadikan mereka apa? Menentang dan tidak menerima berserah diri kepada hukum Allah Azza wa Jalla. Para sahabat tidak. Hakata kunna nu'mar. Seperti itu kami diperintah. Sudah kita lakukan. Rasul alaihissalatu wassalam bersama para sahabat. Fi gozwati badr. Pada perperangan Badr. 300 lawan apa? 1000. Dari 300 ini ini bukan bukan tujuannya keluar perang, tujuannya keluar untuk menghalau kafilah dagang. Jadi bukan kudanya cuma dua. Istilahnya kalau zaman kita tanknya cuma dua. Sedangkan kufaru Quraisy ja'abi bi udad wa adad, datang dengan segala yang mereka miliki. Tapi kemenangan Allah Subhanahu wa taala berikan. kepada para sahabat. Rasul ketika meminta pendapat Fulan mengatakan kata, Fulan mengatakan kata, Rasul ingin ansor, karena pasukan yang paling banyak ketika itu ansor. Maka berdiri salah seorang pemimpin mereka saat Dia mengatakan, Ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana ucapan Banu Israel. Idhab anta wa rabbuka Inna hauna qaidun. Kami tidak seperti itu kamu mau bawa kita ke mana? Ya Rasulullah, mau pindahkan gunung kami pindahkan. Mau membelah lautan kami belah. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Wa hakadha yakunu al-muslim alladhi yasluk manhaj as-salaf yang meniti manhaj as-salaf seperti para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Akhraja Muslim al-Imam Muslim mengeluarkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Al-Imam Muslim mengeluarkan dalam Kitabul Iman. Dan kita semua tahu Kitabul Iman Sahih Muslim judul-judul kitabnya dibuat oleh Al-Imam Muslim. Tapi bab-bab dalam kitabnya itu dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Muslim mengeluarkan hadis ini dalam Kitabul Iman. Datang Al-Imam Nawawi membuat bab terhadap hadis yang akan kita sebutkan. Bab la yukallifullahu illa bima yutaq. Allah tidak akan memberikan beban taklifus syariah entah itu pembebanan syariat ataupun pembebanan qadarul kauni ketetapan kauni Allah tidak akan mungkin ayuhal ikhwah menguji kita menurunkan musibah di batas kemampuan di luar batas kemampuan kita itu tidak akan mungkin nanti kalau ada waktu kita sebutkan nanti Al-Imam Nawawi membuat bab Allah tidak memberikan pembebanan syariat dengan perkara yang di luar kemampuan manusia. Kemudian hadis itulah hadis Abu Hurairah tafarrada bihi Muslim. Kata Abu Hurairah lamma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في anfusikum أو تخفوه يعاسبكم به الله Ketika turun firman Allah Azza wa Jalla dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi apa yang kalian tampakan atau apa yang kalian sembunyikan dalam hati-hati kalian maka Allah akan menghitung semua itu ayuhal ikhwa dalam hati kita dalam benak kita terkadang kita membatin berbicara kepada diri kita sesuatu yang bagi kita itu sangat besar Kalau kita dilempar dari gunung yang tinggi atau dibunuh itu lebih ringan daripada kita mengucapkan apa yang ada dalam hati kita. Maksudnya apa? Maksudnya terkadang syaitan datang membisiki kita, zinahi ibumu. Kamu adalah Tuhan. Itu perkara yang sangat besar. Kalau seandainya ini juga dihitung oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita ini nggak akan selamat. Tidak akan selamat. Karena hati ini dia qad yuhdis umuran dia azimah. Kalau kita dibunuh itu lebih ringan daripada itu ditulis sebagai apa? Balasan. Kata Abu Hurairah fashtadda dalika ala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu perkara yang sangat memberatkan para sahabat. Kif yang dalam hati juga ditulis. Kita sama manusia enggak ada yang tahu hati, tapi yang tahu hati adalah Rabbul Alamin dan Allah turunkan ayat, Allah akan tulis itu. Istadda ala sahabah, para sahabat merasa berat. Maka mereka datang kepada Rasul alaihi satu wasallam. Berapa menit lagi? Hah? 15 menit lagi. Tapi kita ringkas sedikit. Istadzalik ala sahabat mereka maka mereka datang kepada Nabi alaihi satu wasallam mereka mengatakan ya Rasulullah Nabi mal min al a'mali ma nutikun as-salatu was wal-jihad was-sadaqa wa qad nazalat alayka hadhihi al-ayah wa la nutikuha kami diberikan pembebanan kami mampu puasa, solat, zakat, jihad. Kami lakukan. Tapi telah turun ayat yang bagi kami itu kami enggak mampu ya Rasul. Mereka mengatakan apa? Kami enggak mampu. Bukan mengatakan enggak mau, enggak menerima. Tidak. Kalau Bani Israel enggak, enggak menerima idhab anta wa rabbuka. Mereka mengatakan, "Ya Rasul kami enggak mau." Apa kata Nabi? "Aturiduna an taqulu kama qalat Bani Israel, sami'na wa asaina?" Kamu kalian ingin mengucapkan seperti ucapan Bani Israel, kami dengar dan kami melanggar? Qulu sami'na wa ata'na, ucapkan kami mendengar dan kami tunduk. Setelah diucapkan oleh para sahabat kata Abu Hurairah, falamma tara'ahal qaumu dhallat bihinna alsinatuhum tatkala itu diucapkan oleh para sahabat maka menjadi ringan bagi para sahabat kemudian Allah turunkan menghapus ayat tadi Allah hapus ayat ولا تحملن ربنا la تحمل alaina isran kama حملته على الذين من قبلنا Allah hapus ayat yang maknanya Allah cuma menulis amalan ya selain ucapan apa hati manusia. Ucapan dia lisan dan perbuatan dia dengan jawari. Adapun dari dalam hatinya Allah tajawaz. Mahaddathat bihi anfusa ma lam tafal wa Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini ayuh ikhwah dari sini al istislamulillah menerima hukum Allah kaunan wa syar'an itu akan menjadikan seorang muslim diberikan faraj diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beda dengan Abu Jahal Abu Jahal ini Rasul para sahabat beriman Abu Jahal enggak beriman Abu Jahal ketika dia ditanya tentang sejarah tu zakum pohon zakum kata dia itu pohon itu bukan apa-apa cuma kurma sama zabad atazaqqamu tazaqquman akan saya makan nanti di yaumul kiamah coba menentangnya dia itu ada mutaslim Padahal ayuhul ikhwa dia menerima dia itu tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi alaihi wasallam itu benar. Ya, kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir rahimahullah di suratul Isra, Ibnu Katsir menyebutkan kisah uh, Abu Jahal Amr ibn Hisham ini bersama Abu Sufyan ketika masih musyrik dan juga al uh, Al-Akhnas ibn Shurayk mereka bertiga itu biasanya malam datang mendengar. Rasulullah membaca Al-Quran. Datang sendiri-sendiri, sembunyi mereka. Pas paginya mereka keluar jamaat sumut tarik. Ketemu di persimpangan jalan. Kata yang satu kepada teman, eh ngapain kamu? Saya mendengar bacaannya Muhammad alaihissalam. Kata yang lainnya, ini kalau diketahui sama Quraisy ini, maka mereka akan beriman ikut Muhammad. Kalian yang menentang, kalian malah kalian yang mendengar. Akhirnya mereka berjanji tidak apa? Tidak mengulanginya. Besoknya sama mereka datang lagi. Besoknya sama. Pas kali yang ketiga, Al-Akhnas Ibn Surek dia enggak puas. Akhirnya dia ketemu Abu Sufyan. Kata dia, bagaimana pendapat kamu tentang bacaan Muhammad yang dibaca oleh Muhammad? Kata Abu Sufyan, saya paham sebagian dan sebagiannya saya enggak tahu. Jadi dia ya tarif apa yang dibawa oleh Muhammad ini apa? Kemudian dia datang kepada Abu Jahal. Dia bertanya, bagaimana pendapatmu tentang apa yang dibaca oleh Muhammad alaihissalam? Kata dia, ada unzilat alaih. Apa yang diturunkan kepadanya? Jadi dia menentang, tak mau menerima. Tanazana nahnu Banu Makhzum wa Banu Abdul Manaf az-Za'amah. Kami sama keturunan Abdul Manaf dari zaman jahiliyah itu saling berlomba. Siapa yang paling mulia di tengah-tengah suku Quraisy? Jadi yang pertama itu ayuhal ikhwa yang anda sebutkan kisah-kisah tadi. Dia menentang hukum Allah kauni wa syara'an. Menentang hukum Allah syara'an. liaklin aqlin li syahwa. Kalau ini karena berlomba. Jadi hati-hati ayuhal ikhwa. Jangan bersaing dengan persaingan yang menjadikan kita menolak kebenaran yang dia itu datang dari agama Allah Jalla wa'ala. Tanafasna nahnu banu makhzum wa banu abdul manaf. Fa at'amu fa at'amna wa hammalu fa hammalna wa ataw fa ataina mereka memberikan makan kami pun memberikan apa makan mereka memberikan bantuan kami juga memberikan bantuan berlomba bersaing ya mereka memberikan sedekah kami juga memberikan sedekah hatta idza tajasaina ala rukab wa kunna kafarasi rihan kata Abu Jahal sampai tidak ada lagi apa namanya? Sisi perlombaan sampai sudah capek sama-sama duduk di atas lututnya. Orang kalau sudah berlomba, kalau sudah capek itu duduk di atas lutut. Sudah nggak ada lagi majal. Dan kami kafara sirihan kami seperti dua kuda pacu yang rihan. Dua orang Arab ketika mengatakan farasir rihan itu dua kuda pacu ketika berlomba tidak ada satu yang menang, tidak ada satu yang kalah. Pasti sama-sama masuk garis finish. Gak ada yang satu mengalahkan yang lainnya. Hatta hatta idza tajasaina ala rukab wa kunna kafara serihan rihan qalu fina nabiyyun yatihi wahyu minas sama fa anna lana dhalika. Kata dia tak kala kami sudah seperti itu. Kata Banu Abdul Manaf di tengah kami ada seorang nabi datang wahyu dari langit kepadanya. Maka enggak mungkin kata Abu Jahl enggak mungkin kita bilang begitu. Karena enggak, enggak, enggak, tidak akan mengaku sebagai nabi kecuali dua jenis manusia. Yang paling jujur atau yang paling apa? Pendusta. Dan Muhammad enggak pernah berdusta. Kalau saya bilang saya nabi, berarti semua orang mengatakan saya apa? Paling pendusta. Maka saya tidak akan beriman dengan Muhammad abadan selama-lamanya. Sampai dia meninggal di atas apa? Kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Adamul taslim wal istislam tidak mau menerima dan tidak mau tunduk kepada hukum Allah syar'i karena apa? Al-hawa. Hawa at-tanafus. Hawa nafsu apa? Berlomba. Sudah waktunya? Cukup. Tujuh menit lagi. Kemudian juga ayuhal ikhwa ada di sana sebab yang menyebabkan seseorang dia menolak al-istislamu lillah subhanahu wa ta'ala karena umur dunia karena perkara dunia minat arzak ya perkara rizki perkara kada dan perkara yang lainnya dari perkara-perkara dunia jabatan dan seterusnya la yastaslim tidak mau tunduk kepada hukum Allah syar'i bikhilaf para sahabat berbeda dengan para sahabat Allah alim ajma'i, ketika datang perintah syar'i hijrah ada yang tinggalkan perdagangannya ada yang tinggalkan pertaniannya ada yang tinggalkan keluarganya lillah subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dalam hadis Rafi bin Khadij ya di sahih kata Rafi kunna nuhaqil al-ardh ala ahdi Rasulillah bi thuluth wal rubu wat-ta'am al-musamma dahulu kami ya di zaman Rasul alaihi satu wasallam kami sewa tanah jadi tanah itu kami sewa dengan sepertiga. Jadi tanah disewa, kemudian orang e, bertanam nanti setelah bertanam bagi hasil yang punya tanah sepertiga yang bercocok apa sisanya atau seperempat atau amil musamma atau kami sewa dengan makanan misalkan lahan sekian disewa dengan beras misalkan 500 kilo misalkan kunna nuhakilul arda ala ahdi rasulillah seperti itu hatta ja'a zata yaumin ahad min umumati rafi, rafi, rafi bin khurijin an ansari punya banyak lahan pertanian. Kemudian satu hari datang salah seorang paman kami, dia mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin fihi lana naf'un." Rasulullah telah melarang satu perkara yang bagi kita itu ada ada manfaatnya. Jadi Rasul melarang menyewa tanah dengan bentuk seperti yang boleh seperti apa? Ya sewa dengan uang. Jangan dengan makanan atau hasil dibagi. Mau berapa? 5 juta, 5 juta, 10 juta, 10 juta. Sewanya dengan uang. Adapun nuhaqilul arda al seperti ini dilarang oleh Nabi alaihi wasallam. Kata kata Rafi bin Khadijah ini kata pamannya padahal yang seperti itu ada manfaatnya, kita ada manfaat dunia dari seperti itu. Tapi kata dia wa tawaiyatullahi wa rasulihi anfa'alana. Akan tetapi taat tunduk dan menerima keputusan Allah dan keputusan Nabi SAW walaupun itu mengganggu dunia kita maka di dalamnya ada perkara yang lebih bermanfaat bagi kita maka mereka pun apa? berhenti dari nuhaqid mereka muhaqalatul ard dan Allah subhanahu wa ta'ala yarzuku ansar wa yarzukul muhajirin Allah memberikan rizki kepada ansar dan memberikan rizki kepada muhajirin dengan sesuatu yang di luar perhitungan mereka Allah pindahkan kekayaan Persia dan kekayaan rumah eh, Romawi dipindahkan kepada kas Daulatul Islam di bawah pemerintahan Umar bin Khattab dan dibagikan um, oleh Umar bin Khattab kepada kaum muslimin yang terlebih khusus kepada muhajirin dan ansar diberikan jatah yang sangat sangat berbeda dengan kaum muslimin yang lainnya. Tapi Tepatnya kira cukup. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idni subhanahu wa ta'ala ilahuna walhamdulillahi rabbil alamin.